Kevser suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. Üç ayettir. Kevser, çok hayır, bol nimet, büyük şeref manalarına gelir. Cennette Hazreti Peygamber'e verilecek bir havuzun veya ırmağın da adıdır. Sure, Peygamberimize bol nimet ve şeref bahşedildiğini ifade ettiğinden bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynâkel kevser. Ey Muhammed! Doğrusu biz sana Kevser'i verdik. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. İnne شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ Asıl soyu kesilmiş olan sana kin tutan kimsedir.''